and the girls sneered to me. Need you with my darling this card. Izan, alas, ez izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, bai, ba, artistikoki edo, bai. Hauena, eta bai, ezagit, amets bat bete dute. Hau zarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, gure kultur segituko dugu orain eta gaurkoan Durangoko azokain jarriko dugu gure begirada. Durangoko azokako berroita batzigarren edizionek azken eguna izango baitu gaurkoan. Eta ala gaurrere ekitaldiz betetako egitarau bat proposatzen digute. Gune ezberdinetan itzordu ezberdinak eta bi azpimarratzekotan esango dizuegu adibidez gaur plateruenan saioa taldeak bere azken proiektua duela aurkeztuko eta niko etxartere izanen dugula gaur gogoetaren plazan maialen lujanbiorekin batera solasteko aukera izanen baitu. Bagaurrazken eguna eta aurtengo durangoko azoka dudarik ez zarrakastatxua izan dela. Lepo bete baitira landako eta gainerako guneak bai larun bat eta baita igandez ere. Berrikuntza ugari aurtengoan ere eta guk gaur bada berrikuntza batean intesatuko gara. Gose taldeak ba, azken aldian utzi baikaitu berazken proiektua. Gosariak izenburupekoa. burupekoa. In, Inez osinaga mintzatu gara azken proiektu untaz eta esan, ba, aurtengoan goze taldeak Joseba Sarrion handiaren letretan oinarrituz eta inigo arregi eta Juan Luis Goikoilearen marrazkiekin borobilduz dutela plazaratu beraien azkenan. Resistenzia Etela antolatzeko Ezki sara ez da geurteere gureatean. Inezo ze da kaixo egunon. Kai jogonan zerbon za zuek ongi ongi ongi Baia. Proiektu berri batekin, besapean eta azel lana. E, ez, da, ez nola deskribitu. Ze musite, musikatik aratago badoa, literaturatik ere aratago, e, hainbat disiplina uzartu dituzte proiektu untan. Agian hasiko gineke abia puntutik, nola sortu zen azia? esplikatuz. Azia sortu zen hemen bertan, Durangon duela, duela bi Durango. Bakizue herri hontan eh, denbora eh, kulturari bali magabiz denbora Durangotan neurtzen dela ez urtetan. E, duela bi Durango gu diskal aranja aurkezten genuenean heldu lagun batek enkargu bat. Ekarri zigun esanaz, sarriren partetik ia ber alkarrekin disko batea egiteko vamos egite egiteakia ia zerrilitzen zaizuen ia egingo zenuketen e, eta noski izan zen sekulako proposamenak berarekin jarri ginen jarri ginen kontaktuan disko laranjarako bertarako kantu bat egiteko eta kantu etzen nahi egatu eta uste ganduen, ba, bueno, ba, etzuela nahiko gozerentza kanta bat egin, eta kontua izan da nahi disko bat osoa egin alkarrekin. Eta ulertuko zuen bezala, sekulako sorpresa, eh, hasieran e, sekulako bildurra eta bertigo ematen zigun proiektu bat, baina eh, oso guztura eraman dugun ordunaldia izan da. Eh, eta bai, bai, e, oinarrian ikustot hori dela, desberdinen artean alkartzea, eta desberdinen artean alkartzeak eramaten zaituen bide berri hoietara bidaia egitea, ez? E, horraitik alkartu ginen baita ere, inigo regita Juan Luis Goikolearekin, disko liburu dilema hori guzti zapurtzeko eta iruko bat sartzeko tartean, irukoak beti gustatu izen zezkio gozeri, eta ba, beraiek dira e, eh, pintore eta eskultoreak, Hortan diseinatu du kaxa, guzti hau artefaktua gustatzen zaigu deitza guriz. Ez da diska bat, ez da diska bat bakarrik, ez da liburu bat, ez baita liburu bat bakarrik, eta ez da artelan bat, ez baita artelan bat bakarrik. Orduan, bueno, artefaktua gustatzen zaigu, zuek erabaki jarriko duzuen liburen apalean diskoenean, ala salako apaleren batean. Eta nola hartu behar da artefaktoa? Instrukzio libururik gabe dator noski. Norberak dasta dezala nahi duen ordenean, e, norberak e, e, Erabakitzen duen bezala zer gozaldu lehen gazia eta gero gozoa, la gozotik hasi eta, eta kafearekin bukatu norbait, norberak erabaki dezala nahi duen irakurri, nahi duen entzun, ala nahi duen ikutu. Egia dena da, direla ikutzen diren abestiak, irakurtzen diren eskulturak eta e, ukitu aldiren hitzak. Hori, bai, bai, bai jolastu nahi izan dugula zentzumenen em, ba, ba elkarlan horrekin ez, eta ba, agian norbaitek nahiko du isilean irakurri, beste bate nahiko du lehenbizikutu eta beste batek kotxera sartuta musika jarri, hori zuen esku. eta konta eguzu bat eh, zer kontatzen duzuen. Kontatzen dugu, e, eh, oraingoak guk kantatzen dugu Joseba Sarrionen dio kontatu nahi izan dizuena. Eh, beti esan izan dugu mikrofonoa dela gure arma barruan daukaguna esateko eta e, eraiki nahi duguna eraikitzen hasteko. Kasu hontan gure arma hori utzi dugu Josebaren eskuetan, eta em, eta mikrofonotik botatzen dizu eguna da berak daukana zuei kontatzeko e, alde hortatik e, bereak dira hitzak eta guk e, oso arro kantatzen dizuegu berak kontatzeko daukana diskoa hasten da errua izena daukan kantarekin eta hasieratik heldu zenean letra hau erabaki genuen kantu honek irakiko zuela diska e, oso oso aus narketa ausart, zintzo eta e, eta mm, binda berriz irakurriten zuen beharrekoa erru kolektiboaren inguruan, e, gure herriko gatazkan daukagun erruaren eh, inguruan eta alegia errua erantzunkizuna eta eta erantzunkizun horren aldeko aldarria egiten duen oso testu ausart bat da. E, nik irakurri nuenean e, olio ipurdia jarrez zitzaidan eta, Eta ala jartzen zait, ala, jartzen espero dut kantatzen dudan bakoitzean. aurrenekoetara begira nola azaleratuko duzu egin duzen e, eh, proiektu guztia. Ba, zuzenekotan argi dago zuzenekotan ezingo gara lagosariak ekimena egin du eh, sortu dugun artista guztiok esna toki gainean egon, e, eh, asteko denok ez bai gaude etxean, e, baina zuzenekoak goseren eskutik izango dira. E, ez dira bakarrik entzungo, gosek beti zuzenekoetan beti irudia lagun izan du, oraingoan ere izango du lagun eta eta Joseba Sarrionda India bafletan buertan ekarriko dugu Euskal Herrira. <laughs> e, zuzenekoak, hau txenean izan gara, ez dakitu dukizuen parada hotxeneako karpa ikusteko, baina han ere handi egin gara. E, urtetik urtera, ez zelako, zelako garrantzia eta zelako plaza polita izaten ari dena hotxena eta zelako aukera polita benetan e, ona saltzera zuei eskaintzera gato zena zuzenean eskaini izateko. Ban le, biziko lagintxua eskainiko dugu, lehenbiziko eskantu hauek estreinatuko ditugu zuzenean, pizkat urduri gaude. Ez kontatu inori, baina bai aitortu behar dizuet eta urterrilletik aurrera hasiko gara e, zuzenean aurkezten. Kontatu aldizu edana eh, estreinu egingo dugu la Bilbon, oso leku berezi batean eta lagun berezi batzuen eskutik eta esan aldizuet e, eh, zuenera ere hurbiluko garela hortik gertu izango garela bai ez dakit ziur oraindikiaen daia baiona izango den baina baina ziur egon eukiko duzuela mm, parada desiatzen gaude eh, zuenera gosaltzera joateko eta zai, nortaki hemen mekanika Mekanikoa logaletzan da, gara gardoen katua Aizet langilearen, atxe benaldiukatua Alaxe bakatua zundu garbi Kamio jaltxatu beharko da eta Borko katu hori ekarri Katua jaikitarra paladan Handik eskapatu naiz Zuen kamio jak zaua kaltxatu Nikatu bat baizik enaiz Bi polizia patruieko Ozen dute hoiukatu identifikatu Alaxe bat Eta madalik Ba, osongi, e, horren beha izango gara, Inez, eta aipatu, e, agian, jangura duzuela, ez? Ekoiztetxe, sortu duzuen e, ekoiztetxe berria, zuena? Bai, lan hau auto, autoekoiztu eda, badira, ja, hau e, gozeren bosgarren diska da, e, hau ez da, gozeren diska bakarrik, baina, bueno, e, e, go, gozekok daukagun e, e, jangura argitaletxe horrek e, argitaratu du, bigarren diskotik hartu autok autokezpenaren aldeko autua eta eta momentu zala jarraitzen dugu. Iruitze zaigulako momentu hontan gauzak gauden bezala, e, gauzak egiteko modurik duinena dela. E, ez militantzia kontua gaitik egiten dugunik, guri benden guk benetan maite duguna kantuak egitea da, eta kantuak e, kantatzea, ez horren beste saltzea, eta, eta argitaratzea, ez baitakigu ondo gainera nola egin, baina, baina bueno, horrela izaten da, herri e, honetan badakigu zer den e, norberak egitea ia guztia, ez dakze kontatu behar dizuet zueri, e, baina, bueno, momentuz gustora gaude, eta argi eukan lan hau e, gun nahi genuen bezala egin nahi genuela, eta ez genuela inork e, lan honekin trafikatu nahi, eta hori bermatzen zuen aukeretako bat, autoko izpenaren egitea zen, eta eta gero nekeko itzi dugu, beraz durango ikusiko gaituzue gure, gure txosnan, estanaren atzean, estanaren aurrean eta hemendik pasiaran. Eta ez dugu esan, baina urtengo durangoko azokan autoekoizlei ere eremua e, utzi zaie, utzi dizuete. Urrats bat gehiago? Bai, utzi die, ze autoko izpenen plaza hortan e, gero ni ez gaude, baina bai, nik uste dut dela e, transformazio natural bat. Gero eta autoekoizpen gehiago daude eta e, eta autoekoizpen horiek leku eduki behar dute argi dagoena da ekoizpen guztiek ez daukatela almenik estan bat ordaindu izateko hemen lau egunez. E, ze kontatuko dizuet nahiko garestia dela. E, pagatzen dena gero eman man behartzaio. E, orduan e, oso, oso oso positibo iruditzen zait eh, autoko izpen guzti hoiei aterki bat ematea eta hemen lekoa izan dezaten. Nik uste dut hau transformazioa bat dela eta industria bilakatzen di joan denean, gizarte aldatzen duan denean e, eh, disko gintza eta imaginatzen du literatur gintzan ere edukiko dituztela borroka eta gata guztiak eh, transformatzen joango da eta joango gara ikasten dola egin gauzak aurrerantzean argi dagoena da azoka azoko honek durangoko azoka honek eta hemen egoten den bisitari eta eta militante horrek eh, mantentzen duela bizirik da eginiko sorkuntza urte osoan zehar. Beraz eskerrik asko ona zareten guztioi. Baina eskerrik asko zuri, ona horbildu izana eta horrela segi. Mila esker zuai urrenean, zuen etxean, ados? Artu aitza. Gero arte honek. Ikusten baina zen du imaginatzen hontan dugu gaurkoan gure emankizuna entzule, neraletik besterik ez biar arte esaten dizuegu. Zanongi, aio. Zanongi, aio. zen Ele Nator kantatzen Jainko guztien Atetan deitzen Asekaitz noa Bizitzan barnatzen Jainko guztien Atetan deitzen Asekaitz ekaitz noa bizitzan barnatzen. Ruitu kakorra ditut usantzen, ame txaragikoi tani grinen zirrare, Naute edertzen Gabaz maitale suan nahi zerretzen Grinen zirrare naute edertzen Gabaz maitale suan nahi zerretzen jartzunean ieskornoa oarkabea izkutuko horoitzaten bidetan ieskornoa oarkabea izkutuko horoitzaten bidetan lurra emeki dator ene baitara zimeldutako sinis menura jainkozko ikuitu bez zimeldutako Zaharraren funtzean biluztuz noa Lurkoi bidaian oar en dastatzen gozoan Biluztuz noa Lurkoi bidaian oar pensarren dastatzen gozoan. zatoz nerekin Abaindu bazen jautzi txuriekin Ene maitale nahi zaitut egin Aitunen seme Horearekin Ene maitale lai sai zu tegi ai zunezme